بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد İmam Səfərinin rahimehullahu taala Qizaul Albab adlı kitabından bəzi hissələri oxumağa davam edirik. Və İmam Səfərini yalanın çirkinlikləri barədə danışmağa başlayır və buyurur ki, yalanın çirkinlikləri həddindən artıq çoxdur. İmam Əhmədin, həmçinin İbn Hibbənin, Hakimin və digər alimlərin səhi isnadla Ubədə ibn Samitdən radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İdmənu li sittən min ənfusikum admən ləkumul cənnə. Özünüzdə olan altı şeyi mənə zəmanət verin, mən də sizə cənnəti zəmanət verim. Və buyurur ki, Usduqu ilə həddəstum. Danışdıqda doğru danışın. Və əvfu ilə vəədtum. Vəd verdikdə vədinizə vəfakar olun. Yəni vədinizi yerinə yetirin. Və əddu ilə tumintum. Əmanət aldıqda əmanəti sahibinə qaytarın. Və hifadu furucakum. Öz fərclərinizi, cinsiyyət üzvlərinizi haramlardan qoruyun. Və qaddu əbsarakum. Gözlərinizi haramlardan qoruyun. Və kəffu əydiyakum. Və həmçinin əllərinizi qoruyun haramlardan qoruyun. Həsən ibn Ali radiyallahu anhuma buyurur ki, Hafiztu min Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Allahın rəsulundan bu sözləri əzbərlədim. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna sidqa tum'anina vel kaziba riba. Səndə şübhə yaradan şeyləri tərk et və şübhə yaratmayan şeylərə yönəl. Və bil ki, sidq, doğruluq insanın qəlbində rahatlıq yaradır. Yalan isə insanın qəlbində şək-şübhə ortaya gətirir. Digər bir hədisdə, Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə, Abdullah bin Məsud radiyallahu anhu Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini nəql edir. Aleykum bis sidq, fə innə sidqə yəhdi iləl birr. والبر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا Buyurur ki, sadiqlikdən, doğruluqdan möhkəm yapışın. Çünki sadiqlik insanı xeyirli işlərə aparır. Xeyirli işlər isə insanı cənnətə aparır. Və bir insan doğru danışıb daima bu hal üzərə olacağı təqdirdə Allah qatında siddiqlərdən yazılacaq. Və buyurur ki, və iyyakum vel kəzib فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا Sonra buyurur ki, yalan danışmaqdan həzər edin, çəkinin. Çünki yalan insanı çirkin işlərə, pis işlərə aparır. Pis işlər isə insanı cəhənnəmə sürükləyir. Və insan yalan danışıb daima bu hal üzrə olacağı zaman Allah qatında yalançılardan, kəzzəblərdən yazılacaq. Buxari və Müslimin Əbu Hüreyradan radiyallahu anhu rəvat etdiyi hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Əyətul münafiqi səlas" münafiqin əlaməti üçdür. İzə həddəsə kəzəb, danışdıqda yalan söyləyər. Və izə vəədə əxləf, vəd verdikdə vədinə xilaf çıxar. Və izə əhədə qadar və əhd verdikdə əhdinə sadiq çıxmaz, əhdini pozar. Və Muslim öz rəvayətində əlavə etdi ki, və insana və sallə və zəamə ənəhu muslim. Yəni bu əlamətləri olan insan oruç tutub, namaz qılsa və özünün müsəlman olduğunu iddia etsə belə, onda münafiqin bütün xislətləri cəmləşmiş olacaq. Və hə belə Əbu Ya'la Ömər bin Xattabdan radiyallahu anhu rəvat etdiyi hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, La yəbluğul abdu sarihəl iman həttə yədəəl muzahə vəl kəzib və yədəəl miraə və inkənə muhiqqə. Bir insan zarafatı, yalanı və hətta doğru olarsa belə mübahisəni tərk etməyincə tam kamil bir imana sahib çıxa bilməz. Və bir rəvayətdə Əbu Bakr Siddiq radiyallahu anhu buyurur ki, Əl-kəzibu yücənibul iman. Yalan imana zidd olan bir şeydir. İmam Tirmizinin, həmsin İbn Əbi Dünyanın rəvayət etdikləri bir hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İdə kəzəbəl abdu təbəədəl mələku milən min nətini mə cəə bihi. Bir insan, bir qul yalan danışdıqda mələk ondan gələn ifunətli iyidən ötürü bir mil miqdarında uzaqlaşar. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Mə kənə şeyun əbğada ilə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm minəl kədib. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ən sevmədiyi şey yalan danışmaq idi. İmam Muslimin və digər mühəddislərin Əbu Hureyradan radiyallahu anhə rəvat etdikləri hədistə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم Üç qism insan var ki, qiyamət günü Allah Taala onları danışdırmaz, onları təmizə çıxarmaz, onlara tərəf baxmaz və onları acı bir əzab gözləyir. Və sonra buyurdu ki, şeyxun zənin. Birinci, qoca zinakardır. İkinci, və məlikun kəzzəb və yalançı hökmdardır. Və ailun mustakbir və həmçinin təkəbbürlü yoxsuldur. Bu üç qism insana Allah Taala qiyamət günü bu əzabı hazırlamışdır. Və digər bir hədisdə Allah Rəsulu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Kəfə bil mar'i kəziban an yuhaddisə bi kulli ma sami'a." Bir insanın hər eşitdiyini danışması üçün onun yalançı olması yetər. الآداب الكبرى ده ابن مفلح رحمه الله تعالى buyurur ki, فَفِي هَذَا الْخَبَرْ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ وَقَعَ فِي الْكَذِبِ الْمُحَرَّمِ Bu xəbərdən anlaşılır ki, kim belə edərsə, yəni hər eşitdiyini danışarsa, bu halda o haram edilmiş yalana baş vurmuş olacaq. فَلَا يَفْعَلُ لِيَجْتَنِبَ الْمُحَرَّمِ İnsan hər eşitdiyini danışmağı tərk etməməklə haramdan çəkinmiş olmur. Fəyəkunu min zəlikə amdən fəqət təammədə kəzibə. Bu halda o insan bunu qəsdlə etmiş hesab olunur və qəsdən yalan danışmış hökmdə olur. Muslimin şərhində isə İmam Ən-Nəvəvi buyurur ki: "Mə'nahu əz-zəcru an't-təhdis bi kulli ma sami' fa innahu yasma'u fi'l-'adati s-sidq vel-kəzib." Bu hədisin mənası, yəni insanın hər bir şeyi eşitdikdə onu danışmaqdan çəkindirməkdir. Çünki adətən insan həm doğru, həm də yalan olan şeyləri eşidir. Fə ilə həddəsə bi kulli mə səmi' fəqəd kəzəbə li ixbərihi bimə ləm yəkun. Və bu halda insan hər eşitdiyini danışdıqda olmayan şey barədə xəbər verdiyindən ötürü yalan danışmış hesab olunacaq. Həsənül Basri rahimehullah təala buyurur ki: "La testaqimu amanatu raculin hatta yastaqima lisanuhu və la yastaqimu lisanuhu hatta yastaqima qalbuhu." Bir insanın dili düzəlməyincə onun əmanəti də düzəlməz, doğru dürüst olmaz. Və insanın qəlbi düzəlməyincə onun dili düzəlməz. Yəni danışıqları düzəlməz, səhmana düşməz. Hikmətli insanlardan bəzilə demişlər ki, "As-sidqu izzun vel-kəzibu xudu'." Sadiqlik izzətdir, yalan isə insanın köləliyidir. Loğman öz övladına buyurur ki: "Ya buneyyə, ihzaril kəzib, fe innehu şahiyyun ke lahmil usfur." Mən əkələ minhu şeyən ləm yasbir anhu. Ey oğlum, yalandan həzər et. Çünki o sərsə əti kimi dadlıdır. İnsan ondan bir dəfə yeyəcəyi zaman artıq onsuz keçinə bilməyəcək. Velhamdülillahi rabbil alamin.